Thank you. duzu ez bat adantza Lur zaharonek eskatzen du erraietatik begantza Ez tarri ez batak alertako zorrotzak Ez gaitezen sekula gertak eure etxian abrotzak gintuzkete hilik Baina negia ulertzeko entzun gauza bat bakarrik Herri jarro hau ehortzeko ez da sortuko indarrik herritarra dituko raudu kale e herritarra Hoi albokari izan zintzo putze giloka danari Odo beroa zaigu lotu zio burukari eskerrik asko. Ba iziela eman kizununtan astapenian itzen maiten bezala. Hemen ditugu gure gomitak euskal irratietan. Osko hori kantatuz, haste buruntako da kantaldi haundi hori, bi eman aldi, eta igande atxaldea arendako. Jakinen dugu ere zergatik aurten bi eman aldi badiren, gurekin ditugun gomitekin aldu da jakel karteko. Kati Bidar, Paskalina Ire eta Mikel eh, Erramuzpe, egunon guzieri? Bai, egunon. Ordion, e, eh, lehenik Mikel, zurekin horretaraziko daukuzu, sortzigarren kantaldia baita hau, eh, kantatuz sailekoa, nola abiatu zen Ogoita ziko dugu? Ba, dela ogoi bat urtek, hasik, eh, hasigin eraldu den, zenta sinetxara da, baina denbora hartan, etzen eh, kantaria initzik, edo eskoraz ez zuten sobera izan nahi gaztek, eta abiatiek ziren orduko, bon, eh, magari zubiaga, haidea izpakerea iziren, baina bestenaz gazteak nahi gintin tiratu, eta publikoan nahi gintin tiratu berriz ere kantaldietarat. Ah. Hortako dugu hasi zailori. Hori da. Eta beraz, eh, horrekin abiatu zen, txedeaikin, zoin izan zen lehemizikoa, Mikel? Lehemizikoa, manespagola kantatu so. eta eh, haren kantu batzu, bono, goi bat kantu hautatu, e, eh, eran ginezake manespagolaren kantuak aski erresak eta erikoiak direla, beti, eta denen behar zirela, Ta horrekin hasi ginen, benan gu hor ginen gitarra, bako txak musikaria, ta hola hasi ginen. Kantariak, kantariak beti dena den, uh, ane, aldu de pele, bai gorri ingurukoekin, hori zen printzipioa ere. Ba, ba, eh, ba eh, handik gehienak, bat ango jendeak sustatzeko, pusatzeko, baina ere, ez zizokun bateri itxusi, komitatzea, Uh, alo, baite gintin uh, kantaldi batzu, menezon brav eta bezonar arrazi ditugu astapen astapenetik, eta etxemendi lagalde inugularik hemen gehiago garazi aldean dira etxemendi lagalde zaleak, eta ze kantari ederak orden hemendik ere, dira biztan da hainitz kantari amikuzetik ere, nola gerta, nola, bemaza Michela Begirin nako, bazire biztan beste kantari batzu, eta hola beti nahazi ditugu, bon gehienak beti lekukoak, eta gero, bon, Bon, kanpotik ere, hola, maite ditugun eh, eta kantari batzu uh, komitatzen ditugu zenta plase gainako. Ta odian, hastapen, hastapenetik, Mikel, fitelotu da afera. Ba, formula hori, bon, martxatu da, eta e, eh, indugu etxemenera jan, Michel Abeguri biztan da, gero izan da Xabier Lete, izan da Salvador, izan da e, Pierre Paul Versailles, mhm. Imanol, eta hau zorzigarrena. Ara, beti haigira intzina. <laughs> Paskalin eta Katiziek, eh, badu bultxat, bon, kantari bezala lehenik parte hartu dukezi eta gero guai elkartian? Ba hori da, uh, astapenean asiginen uh, eh, kantari gisa, beraz, uh, ukaiten ginituen, ez dakit, labe gehiren kantu bat, edo jena, edo it, ema, eman behar izaiten ginina kantaldian berian, eta mm, gero... Zomaitu eh, uh, urtein burian, bon gure biskat eh, haundituik edo zahartuik ez egiteko. Zoituik. <laughs> <laughs> Bai. Ah, ba, ba. guri zela guai uh, segidain hartzea bezala, eta eta horren gotik uh, lutu ginen, imanol kantaliein eiteko, uh, katita biak, eta beste gure belaunaldiko gazte handana bat ere, Hortan, biskat, uh, eh, segidain hartzeko bezala. E, eta ez da urte guziz, eh, hori eta dugu, eh, zenta pizu baita, holako baten antolatzia segu Hori da, normalki nahi ginuke, uh, normalki itena bi urtetaik, lehen egiten zen bi urtetaik, eta hor, egia da, imanol uh, kantatu zeman genuela duela irurte. urte. Aha, Eta egia da pizu dela, badela entzinetik, uh, badu urteat eterdi asiagin elakateikin kantien autatzen eta dena, eta gero imanolekin ertatu zena ere, beste kantali batzu eman ginitin. Eta hor Ordu hartio urrian bukatzen zen proiektia, luzatu zen, eh, pfkit, eh, noiz hartio, sei gehiago irauntzin berein. hori da. Urtiare? Urtiare pentsatzen dut, bai, hori da. Tardeon ortako, iru urte pasatia dira, imanol eh, kantaldia ginez imanol kantatu zeginez joz. Kati, ze horretzapen duzu, horretzen zira, uh, gazte-gaztia zinelarik <laughs> kantuz parte hartu zinilaik, ba. zer zentzuretako, ordean parte hartzia hor? ez ginen berdinak, eh? mm. uh, eh, bai. lasaiki joiten giren, ginen eh, kantu zartzea, bai. guai ez da bat ere berdin, <laughs> antolatzaile gisa eta kantalari bi, fen, gisa ez da berdin. Ara, bai. presione gehiago badugu hor, ara. Zentan, nahi balimada familiako giruan eh, hor uh, antolatu lako gauzat, bizigiseri oski halere antolatzen daulako gauzat, eh? Ah, bai. Bai, eta serioski antolatzen da, eta bo, entxea zen gira, serioski itea. Hmm. Ara, behar bada lehen, eh, pixka bat, uh, eh, lasaiki ari giren, uh, fen, bon, ara, etzen olako prestakuntza enetzat, eh? Mm. Ola pentsatzen dut, oai, bon, entxeatzen gira, uh, eh, untsa, gauzak hartzea, mm. uh, eh, denburarekin, uh, eh, ordean urte hartzen du, kantariak abisatzen ditugu, uh, mm. kantuak proposatzen, mm. gero berdute bere bai, baimena eman edo ez ez bai. Eta, ara, ber, gero musikariekin, bada animaleko lana egite, egiteko. Bai kantaldi bai. on bat eh, proposatzeko gero uh, jender. Hori da, hori da. Pausaino ba, bat hartuko dugu elgarrikin eta uh, zuen musikariek bidalitako entseguetako kantu zati batekin joen gira, aintzina. Baditut zuretzat gordeak, bihotza utxigaren zokoan, hirien egaren sortean. Mila bat ordako jokoan Baditut zuretako hemen Abenduko euri huak Haize egoek duen kemen Hura emasteko bula Etzaitez, etzaitez Etzaitez joan urandik Ez zaitez ez zaites, ez zaites, zurunik gandik. Badituz, eta gauaren beldu gehan, kriskalari diren izarrak, badituz, sola zin zuetan uratxak, ibai garten eta maitasunak utzi uratxak, etzaitez, etzaitez, etzaitez joan orain di, etzaitez, etzaitez, etzaitez urrun Una se mota Eta ze interpretazione mota izain den, laru bat eta igande juntan aldu den, dena sorpresa izanen da, bon, eman kizun juntan eh, aldu eh, batasuneko uh, eh, Paskalina ire eta Mikele Ramuz peditugula hemen gomitak zuzenean, Nola hartu dute uai hartino kantari horiek, kantatuz sail horiek proposatzeat joan ziiztelaika? Mikela? Bon, denetaik bada, bon, euh, euh, batzuk, bon, ben, dira, biztan da. Benen, espikatzen dugu, ez dela omen aldi bat. Ah, hori, ah, berba, egia Gok <laughs> ez dugu naiz, biztan da, eh, omen aldi bezala, arzen badu jendeak ere, kantariak ere, gure burian ez da hori. Gure burian da, gure ondarea, gure kantutegia, gara ikidea, oaikoa, kantuak uh, eman zan katita paskalinek autatu dituzten uh, kantiak zora garria dira, ez zituzte resenak autatu, apentzeike, mhm. bilat, benen bilatu dituzte, e, eh, garaigu zietakoak, izu, eta badira altxor ikaragarriak hor. Mhm. Da horien lantzea da. Da hoartzea ze kantu ikaragari, ederrak baditugun, naiz berdin ez sobera ezautiak. Hori da helburu eta hori esplikatzen dugulari kantariek, edo kantu egineri, hori eta obeki hartzen dute. Eta oartzen dira, eke induten lanai nari, eiten dugula, balorea emaiten dugula, eta balio, balio emaiten dugula. Hori hori izigarri gustatzen ze. Hmm. Prezeski, bon, pixkat goiti behiti, eh, denek apopres, eh, eh <laughs> onartzen dutela, eh, ez da beti erresa, anitzek ere pentsatzen baituketeto menaldia da, baina ez bat ere, untsa esplikatuz, pasatzen da. Bon, uh, kasuan, uh, egi egiteko, Nacho de Felipe abizatu gini laikan, hasta penean pentsatu zin, bara, uh, baizu, enterramendu bat bezala zela, oskorri enterratzen ginuela, eta eranako, menizta bat teori, bate bate bate hori, Pierre ah. Paul Berzaitz egin dugu, Pierre Paul Berzaitz beti bizi da, dakiten az, beti kantu egiten, kantaldia segitzen, eta ez da bate hori, eta, bon, baina natxoko bizikuntza konbrintu du, eh, mm. gero, mm. baina, eh, ara, ez da bat ere, horako nostalgia batean ez gira hortan ari, bat ere, bate. Mm. Bai, egin Bai, pixka bat uh, aldatu uh, kantari bakarleak uh, eh, hartu ditugu eta hor nahi ginen uh, entxeatu ebe talde batekin. Paskalina, ire zendako oskorriren hautua? aldiuntan? Um, beraz, oskoji ikin uh, aipatu ginoen adeliberatu ginularik oskoji kantatu zeitia. Alde batetik, bon, talde bat, ejan bezala, aldatzeko pixkat uh, kantari bakaklari edo pertsulari horitaik. Eta gero, oskojin bidez... Uh, Oskojik eh, landu dituen uh, eh, olehkari hainitz ere lantzen ziren ogen bidez. Mm Eman, eh, nahi baita arestin kantiak, ipahagiren kantiak, uh, etxepareren kantiak, hainitz badute diska hainik uh, olehkari batekin. Mm -hmm. Eta uh, piskat uh, Eh, kantutegia baliatuz, beste uh, eh, olerkari horik ere eh, aipatzeko manera bat atxamaten. Gure idazleak, memento berian, ah, hala, hori da. Mhm. Beti, beti uh, zaila da, uh, autua egitea honbeste kantuen artean, zerbait harri gorri edo zerbait hartu zi edo ez baita espada, denak <laughs> bat bestien on, baikati? Be, mm, bako txabere aldetik, paskarintani be uh, sigira lana egiten, Eta be disk uh, guziak uh, eskutatu ditugu, ordeon baziren haunitz. Uh, Zon bat? Zon bat? bat? <laughs> Ara. Pentsa ez da, ez gira egia da kondatzen hasiak, baina borzeun. Eh? eta zerrenda bat egin dugu be bakotsak, eta gero be elgarretaratze bat egin dugu, eta, bo, hor untsa gira, eta hautatu ditugu kantiak uh, aski-reski alare. Ara, akort ginen. Baginakin zer nahi ginoen egin, bai. Eta zer nahi zinuten egin? Be, <laughs> eh, ba- gauza da, eh, beraz, bakotxa gura aldetik eta diska bakotxetik autatia ginitin, gustuko ginitin, bos pasei. Elburri ginilaik ahalaz diska bakotxetik kantu bat eh, izan zedine, mo gero badira dansa, kant, dansa diskak eta horik biztan ez ditugu behiz baliatzen alizan. ahalaz diska guziak eta horin obra guzia ahalaz e, estaltzeko gisan, egiten albanu. Eta gero, beraz, bildu ginen, bakotxak autatia genitin diska bakotxetik bospa, sei edola. Eta gero, baziren batzutan eh, bat edo beste biek autatia genitinak, eta gero, ba, hori bon, kordeon nazarriko tou, eta gero, eh, artetan ez da bat, to, nik hori maite otzen, eta hori hori, eta ah, bon, nik hori jasoin horindako, eta bon, hola Mm. Hala. Bai. Eskukitzeko altxortipi bat. Baziren, haunitz kantu ez ezagunak, mm-hmm. eh, eta guk oskuri eh, aipatzen uh, ginuelarik, bepentsatzen ginu, gini, ginin, ebe eskoalegin eskuaraz, gora eta gora beti, bon, Uh, ara, hori eh, hauniz famatuak, baina gure uh, eh, Paskalinekin nahi ginituen be kantu uh, ez ezagunak bate, hori uh, uh, pixka bat argiarazi uh, hor kantaldi batean. Euskal Iratietan onda iziela jarraikitzen duzu, Euskorri kantatuz eman aldiaz gira gure gomitekin, hemen baita itugu katibidak Baskalina eta Mikel Ramuzpe, berriz ere pausaino bat hartuko dugu, eta zuen errepikalditik hartu grabaketa zati batzuekin joen gira aintzina. bider basoan aritza, pagoa lerren bortitza, bazter hauetan zen baina uskilo, ero ez da noidu bere itza. Ibaia datoru olde, aizea uraren golde, euskal amra gizonen odola, ez da isuriko de balde dela orain garagu abertzale txite pela Udako sasoiak usta Gabean ere diruska Nire bulan azan azta bezai Simeldu niko masustan Ostatuko neskatxaren koplak izeneko kantua, hor, eh, larun bat eta igande untan eh, preziatzen alko duguna oskorri kantatu ze manaldian, hor, eh, errepike hartu grabaketa bat ginuen. Goazen haintzina, Kati Paskalin eta Mikel, kantua kautatu ondoan gero nola segitzen duzioik abe kantariak deitzen dituzie? Hori da, gero kantia kantiain arabera bo, batzutan argi ginin batzuin dako, ikusnezake hori horren kantatzen, olakoak bat ba, ziren uh, ahas argi ginitinak eta gero kantariak deitzen du eta proposatzen deu kantia hori uh, astapenetik olain izan da uh, bon behara zuk uh, uh, kantu hori eta eta bon gehienek ba, jatzerten dute problemari gabe Bai. Eh, gero gertatzen dena ere ahdura polita dena, ipatu izan duna ahdura Mikelekin eta astapen batean kantariak kantiak uh, eh, espadi uste zautzen la bo, fabon hori edo, u, uh, edo kantu zaila, edo, ah, eta nik hori nahi hau dut, eta baditugu lako reakzioak, eh, gu haureke ukan izan du, eh, izpekin... Eta gero, azkenean gertatzen den eh, mirakulu bat bezala, uh, izi maitetu. Uh, eh, Piskat, bajeneratzen baginitu kantu horik ere, noizpait. Eta uh, Mikelek ezan bezala menturaz, uh, Piskat, desafio bat bezala erartu behar du kantariak, To. Behar da ez da gure estiloko kantia benan, are, hori entxatu eta gero bajeneratu eta maitetu. Ez ditek beti ere, kantariaten dako nahzia kantu bat, batzutan hitzak ere ez gustukoak edo, Ez? Eh? eh? Batzuetan gertatzen da, eh, kantari batzu, baizu, animaleko borroka ere meiten dute, kantia ezin beren ganatuz, eh? edo itzen aldetik, edo musikaren aldetik, hori dugu nahi ere, <laughs> hori dugu nahi, ez dugu nahi erresenera joan, eh, eta ez tekitnik, badira kantari batzu, eman dezaun kantia enposatia izan zizeien, kantatu zuten, ederki, eta zonbait, da, eh, madarikatu ninduten biztan da, eta zonbait urtein burian, <laughs> bere kondatoik, eh? irureko irratian pasatzen da, kantu bat, ikaragari polita, eta entzuten dute kantu hori, eta bebatzek besteari egiten dako, ze kantu polita hori, guk behar nuke kantatu hori, mintzo nizo kantiruki taldeko etaz, ah. eta finitzian marianiezek egiten du, ara entzondoko, <laughs> <laughs> Teresa, Silvi, benak ez ziren oartiak ere benen kantia zutela. Erreiteko, zoin uh, nola erran, uh, zoin emana zuten, eta nola berak jeloz ziren kantari horietaz. <laughs> Bo, ba, ordean bat dira, olako gauza mirakoilu batzu bezala, gertatzen eh, direnak. Bon, orduan kantu ez ezagunak ainitz izain direla, hor, gaindi, musikariak bertu aipatu. Hori ere, berritasuna azken uh, bizpairu eh, urte hauetan, hemen bada, eh, hau jak, jangura entzuleak, eh, bizitasuna bada ihati juntan, hau baitira, eh, <laughs> gure gomitak, goxo, goxuan, eh, dira, eh, Mikel, eh, ez teala, eh, ez da beti egres horien zainta hastia. Eta ba, <laughs> ama eh, familiako gaztiak dira, gara. Ara? Bo, bona, ihati hauetan bada bizitasuna, guk onartzen du denak hemen. Ordo, musikariak, eh, hori ere gauza desberdina, afen, azken eh, kantatu zemanaldi pixka laburtzeko ere gauzatzen eta kantaliak biziki luze bilakatzen ziren bakotsak bere musikaria ikin etortzen zirenian, eh, hori Mikel? Ba, hori, kero, baziren desorekak, batzuk bazituzten musikari agas eh, onak, eta beste berriz, ba, ni bezalako gitarista txar bat, alo bezala aidena, eta ordean etzen, etzen biztan da, etzen, etzen, kolore bera, hori eganen dugu, eh? Eta sistema horrekin, ara, kolore bet bera da, egan ezake, eh, eta uh, homogeneitate bat, ez dekin nola, berdan egan eskoraz hori. Lotura bat eh, gero bilakatzen da kantarien artean. Lotura bat eta denek proiektu berean gira. Eta hori importanda netzat, niretzat eh, hori senditzea. Eta bodean musikari horiek, nor dira? Nikola Viel pianista, gero Sebastian de Gran uh, akordeonista, Sebastian Luke Eh, gitarista, eta Jean-Michel Martino aiko dena gitarra palean, gero flautare egiten du, arek egiten ditu musikatresna frango, Hala. eta mm, eta ara, beraz, hori kiruak Nikola Viel eta Sebastian Egrand eta Sebastian Luk, jadanik hori eh, Imanol kantatuz kantaliko. Eta jadakatik erraiten duen bezala, lotura bat egiten duela kantari guztien artean, eta lehen diten ginen, gure kantia egin, eta gero hortan fini, eta giro bat ere sortzen da, Iziarriko mm, elkartasun bat bada denen artean, eta hori biziki polita da, eta uh, musikariak berek ere aipatu zuten hori imanol bukatuta, Hori indako iziagiko esperientzia izan zela, eta guretak horre, biztan dena, holako musikariekin hartzia, ez dugu beti parada hori ukaiten, e, beraz, e, hala. Bi emanaldi, Ordean, zer gatik, eh, bo, arrakasta. ba, ere gauza bat egan, marienez eh, nik maite musikari horietan, da biztanda musikari ikanagarriak direla, Bainan, baute beste kalitate bat ono handiagoa duriko, emaiten dira kantarien xerbitzuko. Mhm. Ez dute beren musika haintzinen emaiten. Hori agaroa da, uste baino agaroa da da. Hora <laughs> Imanol, biziki untxa, marrazki ede jaigindu ala, haue, haue kantaria izain da. Ala, zuzen jangirelako marka hemen, Euskal Irratietan onda izila saioan. Ala, beraz, bon, bi emanaldi zergatik, ba, rakastatxuak direlako, hori da, Kati? Eta bai, dela iru urte sopresa izan, izan zen guretzat eh, hain jende... Beste jende? Ah, ba, ah. baitzen, hor uh, eh, iman eh, ikusteko eta eskutatzeko. Zenta, elizan egiten da, eh? hori ere beti atxikitzen duzi, ez duzi beste mm, gela haundiago korik edo bilatzen. Ez, ezker pareta edo... Ez. Uste dut jendeak Eh, ola usaia, ola hartia dute, eta lotiak dira, pixka bat, eh, ara, une tradizion bezala. Ah, ara, ara, ba, ah, ba, elizan emaitia eta sonoritatea ere, bai. biziki hona delako, ere, bat, dut. Eh, arima bat, ah. eliza batean. Hala, Beraz, bi emanaldi, pixka bat, uh, jende horiek denak plaza egiteko zen, da initz gelditu baitziren ere txarteli gabe, haintzineko urtetan. Ara, ara, biga eginez, uh, alo, xantzak gehiago emaiten dugu jenderi, atxainkin, biakuitza atxainkin, eta jende atxailenkin, ora, bi aldiz, uh, aste ondak berian, eta gero, bon, uh, eh, guretakore, an, angira, barakigu angirela aste ondak guzia, musikariak instalatzen dira, sonorizatora, denak, eta eh, bon, emaiten, emaiten du orako giro bat ere mm. guri, menan erriari ere zenta dene berean, badira jende batzu iten direnak eh, espresuki eta hor arti haute gambara, batzuk uh, eh, kampinkarrenkin eldu dira, eta bon, eldu dira ere goxatzeat, bai. eta hori ere, bada eh, bon hor bon, dean uh, entxatzen gira Kusiko dugu aurten lehen handia hola, tero aurten lehen handia ere haintzinetik zarri ditugula salgai e, txartelak eta niundik alean egin nuke baiendek haintzinetik ar, ardezaten seurri zeiteko zenta mugatuko dugu, eh, lekiak mugatzen ditugu, jendea goxoan izan da dina, mm. untxai eta entzuteko untsa, eta erabisten da, sekuritatean aldetik ere, ez da jostatu behar gauza horiekin. Hmm. Kantari horiek aurkeztuko ditugu, mehisi baitute, nor dira musikariak uh, aurkeztu ditugu, inan kantariaka kantariak, arekati eta paskalin? Uh, ordeon, uh, egitarau hartuko du, tutazenta badira hainbeste. Right. Bai. Ordeon, uh, izahak taldeak izanen da, lau buru, kantiruki, Mai Zubeldia, ordeon ziburutik dina. Eh, Maitena goiko txia, miren tristan eta horrelie txepar elgarrekin hariko dira. gizaldu aldu behar eta jakas muspe ere, bikote bat eginen dute, hor. Amaia irrigarrai, maider eta leire ualda. Aire aizpak, aldudeko eskola, eta guai paskalin utziko dut, berbadar. <laughs> Segidaren dako. Eh, gero Matilde Txebaren, izanen da, Amaia Jusperuz, uh, eh, Tere Sendarineko Aizpak, Maiten Monako, Magali Zubiaga, Katalin Indaburu, eh, Astezkenekoak eta Artxeruak ere, hori Senpereko talde bat da. Ojo, bere, behaz, Astezkenok eta Artxeruak bi... Bi talde dira, aldatzeko ere pixka bat. Mindegi ere aldudeko talde bat, neska talde bat. Eh, bankajak, argiazko azkore siburuko neska batzu dira, Gero, ejamun martikorenak eh, katik du kantu bat, eta gero, Nacho de Felipek berak ere kantu bat edo beste emango ditu eh, egun hartan. Hopla, bere musikari ekin da etorriko da, edo boit espada. Bere gitarra ekin, edo da, simple, simplea. Mhm. Ba. Bi horreneko kantaldia beren bada, hoxez? Ba, idurilu luzei zain dela, ben ez da luzei zain, zenta denak zeregina dira, alo bizikuntza prestatia bat dira, eh? bat mm. bestean lau, part, lau partetan da, bai. eta ez duzu presentazionek, jendeko kainuten paper bat, hor kusiko ten hor eta ez dugu hitz bat eranen, deus ez dugu eranen, segidan kantia kantien ondutik, giro hortan musikari lotura inez, eta joanen dira kantuak uh, bi horren eh, luke pasatu behar, e, gisa hortan ara, ez da, a, izitu behar batek egin ba, baina zin kantaldi hori, lauren iraunen dik bere inta, ez haustian, <laughs> kantarik batuk ainitz, bainan gisa hartan antolatiok. Besterik, eh, gehitzeko, bi manaldi, behar bai zain dira imanol kantatuz bezala gehiu shot, kusiko? Ba, badu, bada ikuste, baina ono ez da deuse... Eina. <laughs> Einik ez dut uste kantariek ez ez induten. <laughs> Muzikariek ere ez eta publikoak ere ez eure. Berba, elgerrutzi baino lehen, eh, horreita ziko dugu, intzinetik eh, noiz, eh, nun erosten aldiren txartel horiek? Beraz, txartelak erosten aldira den berean edo baila ustatian edo maitein etxean. Gero turismo bulegotan baigurriko eta garaziko turismo bulegotan, senperen ere bai, turismo bulegoan, eta uh, gero internetez ere erosten aldira, eta gunea ez da... Askira joitia osko gikantatuz, eta berak ere maintzitu gidatuko zitu delako gune hortat. Eta hor ere eusten aldira bietak. Horire entxeku bat egiten dugu kusteko zen maiten din. Eta ikusi, josaltzen dira poliki, behar izan ditugu gehi zari. Mm -hmm. Beraz, gana idu, horrek gana idu, bon, betetzen ari dela. Eta mm, kontsilatzen dugu berriz ere. Ba. E, obe dela, ze hori zeiteko, hain bieta harturik. Ba, mil esker, zer zinuene jaiteko, Imanol, Imanol, uh, kantari gaztea, kantuz aizira Imanol zu ere, bai? Norekin ahzentzira kantuz? Ah, bai, bat batian isildu zauku, <laughs> ba, mileskerra, guzieri, eta, ba, olola, eta kantaldion hon. Bai, milesker. Milesker. Nigu partean bizpiran.